Se është kremi, është krëmi, është kromi. Është dhe kërma. Krimi. Po. Si e kaluat një herë mirë? Mirë. Po. Mirë, ty si Olta që ka qenë poshtë nga jugu. Po bra. Olta jo, ka qenë. Olta, jo vetëm Olta. Në Tiranë ishin. Un Ti fol vetëm për veten Altin, të tjerët të flasin për veten e tyre. U lava, unë e çela sezonin. Jo, u mësua trupi kështu edhe. Mua më dilej në fakt. Të dilej trupi edhe nuk merrje vesh më se çfarë. Po, nga nga mesi e poshtë nuk ndieje asgjë. Jo, po shiko, un um, E pash më e pash. Po ti po ti ke me notin shik. A kupton? Nuk e ndieje. Pastaj duhet të dilje, se dhe të rrihet shumë nuk rekomandoj, po. Normal. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1912, Italia pushton ishullin e Rodit. Në vitin 1924, në Paris fillojnë lojërat olimpike. Në vitin 1927, u themelua në Hollywood Akademia e Arteve të Filmit dhe Shkencave. Në vitin 1928, Erdhi në jetë Hosni Mubarak, gjeneral dhe politikan egjiptian. Në vitin 1932, në Atlanta të Shteteve të Bashkuara, gangsteri Al Capone filloi të vuajë dënimin me 15 vjet burg për evazion fiskal. Në vitin 1939, erdhi në jetë shkrimtari izraelit Amos Oz. Në vitin 1953, Ernest Hemingway fitoi çmimin Pulitzer për romanin Plaku dhe deti. Në vitin 1959, Për herë të parë u ndanë çmimet Grammy. Kënga më e mirë fitoi Domenico Modugnos me këngën Volare, albumi më i mirë ishte i Henry Mancinis me titull Peter Gunn. Në vitin 1979, Margaret Thatcher u zgjodh gruaja e parë si kryeministre e Britanisë. Në vitin 1987, erdhi në jetë këngëtarja shqiptare Anjeza Shahini. Në vitin 1990, Letonia fiton pavarësinë. Në vitin 1994, Kryeministri izraelit Yitzhak Rabin dhe udhëheqësi i autoriteteve palestineze Yasser Arafat firmosën një marrëveshje paqeje që përfshin pavarësinë palestineze. Në vitin dy mijë e një, aktorja Bonnie Lee Bakley u qëllua për vdekje ndërsa priste ulur në makinë burrin e saj, aktorin Robert Blake. Në vitin dy mijë e tre, lindi në Universitetin e Idahos Idaho Gem, mushka e parë e klonuar. Sot është Dita Botërore e Zjarrfikësve, sot është Dita e Rinisë në Kinë. Atëherë, gati për uh, për të dëgjuar nga Jeri se cila është shprehja që ajo ka zgjedhur për ditën e sotme për të na frymëzuar Jeri Jeri. Dhe sot kam zgjedhur një shprehje Blendi nga Platoni. Jo, oh, Platoni. Mm. Jo Planktoni. Jo, Platoni, okay. filozofi grek. Mm. Nëse nuk të ka prekur dashuria, je duke ecur nëpër terr. I lumt goja. Wow. Wow. wow. Po se ky një edhe një rastisht se ky ka ka edhe atë. Nuk ka, ka platoni shumë, shumë shprehje të tjera. Po pra, kam fjalën që ka atë shëmbëlltyrën e e e shpellës, mm -mm. me njeriu që del nga po, shpella, po. e ke parasysh gjithë ato, platoni tash ajo. Po paska thënë këto, pas që paska qenë i dashurisë. Normal që po. Nëse ti janë nëse nuk të ka prekur dashuria. Je duke ecur nëpër terr. As me shkop Je duke ecur nëpër terr Interesante Shkurt, saktë dhe pagatina Tani se, secili mund ta interpretojë sipas vetes Si interpreton ti jeri? Që dashuria është diçka shumë e rëndësishme në jetën e njeriut mm -hmm, është duhet... një lloj drite Po Absolutisht po, po. Të ndriçon Syrin edhe mendjen edhe... Dhomën e gjumit. Pra, dashuria është dhomën e diellit. Është dielli me pak fjalë. Herë herë kuzhinën. I ndriçon gjithë. Dëgjon çfarë thotë, unë them i ndriçon dhomën e gjumit dhe thotë herë herë kuzhinën. Herë herë, mos e shohë mbi lavapjatë, mbi lavapjatë. Pikërisht atë atë doja të thoja Altin. Ndërsa të ndej njëherë duke fshir pluhurat. Herë herë dhe depon e këpucëve. Po, sidomos fillim dhe fund sezonit. e vogël në këtë. Po, inf informacion, le ta quajmë informacion komercial, mm, apo jo. Mm, mm. Pak informacion komercial për këtë moment, miq të dashur, dhe do të kthehemi shumë shpejt me muzikë në klubin e mëngjesit nga Labyrinth. Jealous of the rain that falls upon your skin. Labyrinth në klubin e mëngjesit miq të dashur, kjo quhet Jealous. Mirë se keni ardhur në program. Ora është tani 7:21 minuta. E meqë fundjava ishte pranë, e shikojmë edhe një nga listat e gjata me punë, e ke parasysh kur ke shumë punë, mm -hmm. uh, ti bën një listë. Gjithmonë e rekomandojnë këtë, sidomos në emisione radio apo televizive, si ky yni ku mund të japësh këshilla për njerëzit, pra bëj një listë dhe mbaj gjërat gjithmonë përpara. Në këtë mënyrë thonë për shembull që nuk stresohesh edhe aq shumë se por se, dhe nis mbarë po, gjërat. Ka ka dy mënyra, edhe kjo në fakt funksionon. Nëse ti bën një listë, i ke gjërat, i ke gjërat e shkruara atje. Përndryshe pastaj fillon i rrotullon kokë gjithë kohës. Dhe duke i mbajtur në kokë gjatë gjithë kohës, edhe të duket sikur të madje nuk i bën. Po. Tani, gjithsesi, uh, policia miq të dashur në një qytet të Australisë ka kapur këtë listë. Kjo është lista e një zotërie i cili kishte ca gjëra për të bërë të shtunën, thotë uh, siç ka shkruar dhe ai vetë në krye të listës është në Murdoch, në qytetin Murdoch që ndodhet në Australinë perëndimore. Mbasi e kanë kapur këtë listë, Uh, policia e ka vendosur në Twitter, ka bërë mhm, një foto të listës dhe e kanë vendosur në Twitter. Është një djalë, djalë i ri, i cili ka këtë ka këto 10 pika për të kryer të shtunën. Thotë. E para thotë, "Çohem nga gjumi dhe bëhem gati." E mm. dyta, blej bileta autobusi. E treta, shkoj tek stacioni i autobusit. E katërta, hipi në autobusin 513 për në, aty e zë në gojë se për ku. Pastaj shkoj, e thotë tek pika 5, shkoj ha drekë dhe ka shkruar dhe se çfarë do hajë uh, për drekë, mm. patate me lëng. Ëh, uh, mbas kësaj shkoj në Kmart dhe bëj shopping, ëh, ose mm. bëj pazarin. Mm. Shtata, shkoj prapë tek stacioni i autobusit. Teta shko në filan vend dhe lyej flokët. Nënta shkoj në shtëpi dhe marr një boçe. Dhe dhjeta mm. e dredh boçen dhe bëhem dru. Oh. Po. Qenka një listë shumë e rëndësishme. Është një listë shumë e rëndësishme dhe po, ata këtë kanë dashur që të tregojnë që ky zotëria e dridhte një boçe dhe bëhej dru. Por por ca nga gjërat për shembull që bëjnë më bëjnë mua përshtypje janë ë Shko ha drekë. Po, po. Ha drekë. E ke parasysh mund të harrosh të hash drekë. Ju do të shikosh listën po, oh, po do ha drekë. Edhe kanë shkruar edhe se çfarë do të hajë për drekë, patate me lëng. Ose ose duke qenë që ky është një adikt, domethënë dhe është mësuar që të të pijë ndonjë boçe me hashash kur kthehet në shtëpi, mhm, e shkruan atje se ja kush e di shkoj në shtëpi për shkakun. Edhe harroj. Edhe harroj. Harroj të bëj ritualin. Hapi listën edhe. Oh, po, tani një pyetje, mos ka qenë shumë dru kur ka bërë këtë listë apo? Ndoshta ka qenë dru. Por uh, por uh, zotërinjtë atje tek uh, stacioni i policisë në Murdoch në Australinë Perëndimore kanë vendosur në Twitter siç ju thashë dhe ka pasur shumë reagime nga njerëzit, disa që kanë qeshur, mhm, por disa që s'kanë qenë edhe aq uh, miqësorë me policinë. Edhe thoshin, po, nuk është çudi që vijnë hajdutët nëpër shtëpitë tona na vjedhin se policia është tepër e zënë për uh, Të paktën të paktën ai i ka të qarta dhe të realizueshme objektivat. Po po. Po. Në fund të ditës ndihet i kënaqur me gjërat që ka bërë, po. Po, thotë u çova, po. E e bleva biletën, po. Hipa në autobus, po. 513. I leva flokët sot, po. Nice. Okej, bravo. Kështu që um, me lista, me lista. Ca han me lista. Ca jetojnë me lista. Kur të kthehemi pastaj do të shikojmë pak edhe posterin, nuk e di nëse e keni parë, posterin e zonjës Grida Duma, kandidate për kryetare bashkie në jo, Durrës. Jo, s'e kemi parë. Oh, ka shkaktuar një pështjellim. Është quajtur gafa e parë e Gridës. Skandal në Durrës me posterin. Mezi prisni ta shikoni apo jo? Yes. Oh, ç'është rëndë. Po pse si e merrti në këmbë? Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Ardimin, Oldën dhe Lorin, çdo mëngjes me juve. Nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Am, do të tregosh posterin? U, patjetër ju a tregoj posterin. Ja ku është posteri i kandidates për kryetare të bashkisë së Durrësit, zonjës Grida Duma. Shumë e bukur është. Dhe ky është posteri, un po shikoj pak, mm. po shikoj pak online, pak në një nga ato lidhjet e Facebookut. Dhe është quajtur gafa e parë, nga shqiptarja pikë com për shembull, gafa e parë e Dumës. Po pse? Po shiko, ktheje nga ana tjetër. Ëm, thotë Thot uh, reklamon detin grek në posterin e vjedhur. E lexon? Wow. Vërtet është po aty nuk dihet është deti grek apo po, është deti shqiptar apo Ora, ai duket qartë që është det grek. Po, si mund të ku duket? Si mund të duket që është det grek? Ajo është bluja e thellë e Jonit. Tani ka dy gjëra. E para, e para për cilën na akuzojnë është që deti është grek. S'ka si të keni se këtu të gjitha gjërat po, eh, Posterat ngjajnë, është e vërteta, po mendoj se ka ngelur njëri. Posteri i Gridës është eh, eh, rrota është shpikur. Minimumi shumë i bukur, minimumi është është shumë i bukur, edhe ajo ka dalë mirë në foto. Mm. Dhe kjo, se unë po mendoj thash, e dëgjova një herë thash, ore këta janë seriozë kur thonë është det grek në në atë. Tani tani po ç'bëri se se në fakt në fakt, ej, shiko, teknikisht, nëse ke horizontin e detit, ato janë ujëra ndërkombëtare. E ke parasysh del në ujëra ndërkombëtare, kudo që të jesh, qoftë Adriatik, në Jon, në në Mesdhe, në Atlantik, Paqësor. Deti nuk ka kombësi. Deti është det. Ja horizonti është horizont. Është një horizont zonja dhe zotërinj. Për të përfaqësuar qytetin e Durrësit, për të përfaqësuar qytetin e Durrësit është horizonti me det. Kaq. Nuk e di tashi se se ku e kuptuan që ishte deti grek apo ishte deti, mua më duket turk për shembull. Mund të them, më duket më duket kubanez. A ku di unë tash? Se çfarë çfarë deti mund të jetë ai? Shën si ka? Shën si ka? Posteri është i arritur? Po. Po. Është shumë i arritur. Kjo është Kjo është A bëhet fjalë për Durrësin? Një e, e për Durrësin pra. Kështu që unë nuk po. kjo është një deti grek pra. Do, do ishte shumë e çuditshme nëse do bënin Tiranën me posterin e një deti. Po sigurisht. Domethënë unë e vetmja gjë që shoh te fotoja është që ka përdorur shumë Photoshop ai që e ka bërë. Tani në poster normalisht do dalësh uh, i grimuar kështu, s'mund të dalësh tash sikur sa e çuar nga gjumi se. Çu papa se do trembësh dynjanë me atë. Jo, shiko, e diku e kisha unë që nëse ka kritika, shumë mirë le të bëhen. Le të bëhen, se të gjithë njerëzit duhen kritikuar. Sidomos këta që janë garues për kryetar bashkish, a komunash qofshin që do të marrin përsipër qytetet Për për të qeverisur. Po tash të merresh me me posterin se se nëse e ka kopjuar, se thon tash që nga që e ka kopjuar nga Sarkozia, Sarkozia qenka kritikuar para 2 vjetëve, që në posterin e tij ka pasur det grek. Um, nëse këta kanë marrë idenë, nëse janë bazuar tek ideja e posterit të Sarkozisë, Ata nuk kanë përdorur të njëjtin të njëjtin imazh. Vërtet. Ai ka marrë idenë se të duhet të duhet vektoriale ajo fotoja, të duhet me me cilësi të lartë, me po, përqindje të lartë, që ta hapësh ta bësh si duash. Kështu që ai mund të ketë marrë imazhin ose idenë, pastaj fotografinë ka përdorur një fotografi deti norvegjez. E ku di unë çfarë? Po deti është det dreqi e hëngërt dhe nuk i çon, nuk ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare me kritikat e shëndosha që duhet të kemi ose bisedat që duhet të jemi duke bërë. Nëse do ta godasësh, po ta po ta dënojmë Gridën për për detin grek, pastaj të tjera duhet t'i ketë të gjitha 100% në rregull, kam përshtypjen unë. Edhe media domethënë që merret me me me kotësira si këto, vetëm mbushin kokët e njerëzve me me vetëm që të merren me programin. Po, me pikërisht me po, programin me cilësitë që sjell. Ku di un, mund ta kritikosh për 100 gjëra të tjera, po për këtë? Me premtimet që do thot. Ose s'do thot. Dikush për shaka nga ana tjetër e kishte quajtur Helena e Durrësit. E ose Helena e Durrësit. Është kam një tjetër. Po, po. Ja me ne lau. Ja me ja me ja ka më mnoni. Ja prit sa të vinë erat, se po nisen grekët drejt Trojës. Kthehem pas pak klubin e mëngjesit, miq të dashur, është Coldplay tani që vjen me Charlie Brown, kjo është e kënduar live në Club FM 100.4 në këto momente, është 7:34 minuta kur të kthehemi, do të kemi edhe anagramën për ditën e sotme, mirëmëngjes. Ora është në 7:37 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Po Jeri na trego. Po është një histori e çuditshme që ka mm. ndodhur në Georgia, përfshihet nëna 33 vjeçare që ka Nëna 33 vjeçare. Dhe djaloshi 10 vjeçar, djaloshi i saj me emrin Shon. Çfarë ka ndodhur që Shon ishte natyrë shumë e lëvizur, që ngacmonte gjithë shokët e klasës, mm -hmm, bënte rrëmujë mm -hmm. gjatë orës së mësimit, nuk mësonte fare, nuk bënte detyrat e shkollës. Dhe është dashur që të vijë. Dhe është dashur që nëna të bëjë një kompromis me policin. Okay, duke uh, duke shkuar policia për të arrestuar djaloshin 10 vjeçar në ambientet e shkollës. Shëndet, Olta. Faleminderit. Uh, dhe kështu ka ndodhur policia uh, pasi ka folur me nënën e kanë arrestuar 10 vjeçarin në ambientet e shkollës. Ka qenë një shaka që djaloshi 10 vjeçar të paktën të bindej dhe të ishte më më i sjellshëm me shokët e klasës dhe të ndërgjegjësohej për të mësuar më shumë në shkollë. Po. Por ai shumë e ka kapur paniku të shkretin sa ka filluar të qajë me të madhe. Normal. Normal. Mm. Sepse ai djaloshi nuk dinte të gjithë lojën që nëna kishte përgatitur bashkë me policin. Traumatike për një 10 vjeçar të arrestohet nga policia kështu. Jashtëzakonisht. Megjithatë e kanë marrë, e kanë vendosur. Më pas e kanë hipur në makinë dhe pastaj është shfaqur nëna e djaloshit dhe ai uh, ka premtuar që nuk do të bëj më rrëmujat që bënte në në shkollë. Çfarë do të thotë ai bindor? Kam përshtypjen tash ta, tani vetëm dhëmbët duken. Sa e ka hapur gojën. jo, jo, po ky mund mund edhe të shkojë në drejtimin tjetër kjo. Ai ai arrestimin e ka provuar tani që 10 vjeç. E kupton që e gjitha është lojë, në fund fare nuk po, do asgjë. Po, po, po, e vërtetë që. Edhe thotë, mhm. au, thotë. Thikë me dy presa. Po, thikë me 3-4 presa. Thikën e ka në xhep ai çuni. Okej, okay, mirë. Ëm um, a jeni gati për anagramën e ditës së sotme? Po. Gati. Atëherë, le ta hedhim tani në qarkullim miq të dashur, sepse ora është 7:39 minuta. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe cila është? Quanto sei bella Roma Oh, oh. La, ra, ri, ra, ra, ra, ra. Atëherë R O M A Roma Maled. E D. Roma Maled. Roma Maled. Roma Maled. Hmm? No. Nessuna idea. Niente. Niente. Shumë e vështirë ka qëlluar. Roma Maled. Kujdes kjo është anagrama për këtë mëngjes. A thua se ka dalë nga themelet e Romës? Nga ata romakët more ti Çfarë kanë qenë Po, po, çka kanë qenë Ndërtime pa leje gjithandeja Po, po Shikoje në Romë Ec ti për shembull, ishte, ishte bulevardi, ishte ku ndërpritej një forum Kishte ndërtuar një një forum Mu në mes bulevardit, jo S'kishte lënë as trotuar, asgjë Skandal Skandal, po them Ku mund të ndërtonin? 069 20 70 222 069 20 70 222 Kujdes. Ojojoj. R O M A M A L E D. Mhm. Roma Maled. Roma Maled. E rëndësishme është që vajzat kanë ngecur këtë herë. Më pëlqen që vajzat kanë ngecur. Se na hëngrën shpirtin. Mund ta quaj edhe ngecja e vajzave. Po mund ta quani. Ngecëm. Okej. Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Kjo është loja jonë që e quajmë Prit, prit se e di, prit, prit se e di. Atëherë. Ndoshta është nisur për batutë e mirë, por uh, është pritur uh, me, me rrudhje buzësh nga, nga shumë njerëz, si um, Si e si pashie, si mm. pashie le të themi. Ëh, mm. uh, më të paktën. Por uh, ky deputet i kuvendit në foltoren e kuvendit ka akuzuar kryetarin ose mm. kandidatin e Partisë Demokratike për kryetar të bashkisë së kryeqytetit zotin uh, Halim Kosova doktorin që çar s'ka prekur. Jo, jo, jo. Që çar s'ka prekur. Kjo ka revoltuar shumë prindër të fëmijëve që doktori ka prekur. Jo, mendoj që këto i ngren pikë doktorit. Ja, domethënë dhe unë mendoj se po. Me të tillë ironi, mendoj që është fatkeqësi atyre që e bëjnë. Gjithsesi, ah, fatkeqësi thotë Aldini atyre që e bëjnë. Atëre kush e kush e ka thënë pra? E cila e po, cili ishte? Po, gratë këtyre s'lindin, e kupton? Kështu i bie. Jo, po pa pa duar. Ashtu. Ah, kush e ka thënë pra se është nga aktualiteti? Kujdes, kush e ka akuzuar doktorin që çar s'ka prekur? Që çar s'ka prekur? Ka qenë një minimum thua është bumerang, si kështu ë. Po po. Se njerëzit kanë qenë thënë. Edhe sa ka pakrit do të thonë. Çfarë? Çfarë tha? Kjo është puna asaj me detin, e ke parasysh akuzoj për detin, deti është grek. A u diun se çfarë? Nëse. Okej, imagjino doktorin për shkak se kur ta bënte punë pa duar. Po pra. Sigla e motit. Kjo është sigla e motit mo njeri, ja, nuk e dëgjon. Është sigla e motit. Atëre, le të dëgjojmë nga Olta motin në këtë moment. E jepi Olta. Sot është e hënë, temperatura në këtë moment është 16 gradë Celsius. Wow. Mm. Maksimale do jetë 28 gradë, ndërkohë minimalja. Sa sa sa, mos i ha fjalët. 28 gradë. 28 gradë. Po ma thuaj tash, 28. Pra do ikim në plazh prap. Mm. Apo jo. Bravo, të mm. lumt goja Olta. Jo. Aman të lutem aman të lutem. Jo, pra, s'ke për t'ikë në plazh. Mirë, sot do jetë kohë e mirë gjithsesi lum si ata që mund të marrin pushime dhe t'ikin në plazh. Bravo, bravo, bravo, lum si po, ata. E di ti që njerëzit kanë pasur edhe të premten pushim? Tam. Po. Se ishte një maj. Vërtet? Po. Po ne. Ne hiç pra. Edhe ne pushim. Ashtu. Ne. Ti e di se si është situata në mediat. E mirë është. E mirë, e mirë. Rrogën e marrim në kohë. E vërtet. Ëh. Kjo është e rëndësishme që marrim rrogën. Shiko, shiko, okay, mirë, le të themi ca gjëra tani sepse dje ka ka pasur uh, ka pasur edhe një ë uh, si thua shpërthim. Një shpërthim, mund të themi një shpërthim të Unionit të Gazetarëve me Aleksandër Çipën në krye, ë uh, të cilët kanë akuzuar se ka media në Shqipëri të cilat nuk paguajnë uh, pagat e punonjësve duke shkuar deri në 5 muaj vonesë oh. në disa prej tyre. Tani për të qenë të ndershëm edhe plot ne ne për shembull thotë për shembull nga nga të gjithë televizionet thonë ata, të vetmit që i paguajnë uh, pagat në kohë janë uh, e sigurisht pastaj varet se kush kush televizioni jep lajmin se ai vendos gjithmonë veten e vet të parin. Po për shembull nga gjithë televizionet thotë është TVSH-ja. që paguan në kohë. TVSH-ja kuptohet. Top Channel-i mm -hmm. që mhm. paguan në kohë, News 24, A1 Reporti dhe Klani. Tani unë po. nuk po e them se cili se nuk dua që të hyj në belara, por njëri nga këta pesë që u përmendën këtu, TVSH-ja, Top Channel-i, News 24, A1 Reporti dhe Klani, unë kam miq të ngushtë në të gjithë këto televizione dhe ankohen për vonesa. Për vonesat e pagës. Nuk e di tani. Se për cilin e kam. Po po them të paktën njëri ose dy prej atyre kanë kanë vonesa. Ëm um, nuk listohemi ne për shembull. Po. Që i po, marrim po. pagat në kohë. Se pastaj thonë janë dhe disa televizione lokale, por uh, gjithsesi nga 72 televizione 62 nuk i paguajnë njerëzit në kohë. Ka madje thonë ata dhe televizione kombëtare Po përmendini Ta po, përmendin ata që i paguajnë Sikur e ke parasysh kjo, kjo, është, kjo është e çuditshme fare Ata që bëjnë normalen Ata që paguajnë njerëzit për punën e tyre Atyre u dalin emrat Atyre u dalin emrat mm. Gjithë atyre që s'paguajnë Atyre s'u dalin emrat Ata që i vonojnë rrogat, atyre s'u dalin emrat. E kupton? Dhe duhet thënë që ka të shumtë që po, nuk i paguajnë punonjësit. Po pra. sigurisht, pra, po ti mos mos këtu më japin dekorata, japin dekorata për ata që bëjnë minimumin e mundshëm. Mm. U japin pagën punonjësve të tyre. Në kohë. Ti mos mos mos ndero, edhe falendero ata që bëjnë atë që duhet bëjnë sipas ligjit. Ti akuzo ata që s'bëjnë atë që duhet bëjnë sipas ligjit. Kush janë? Dhe nxirr emrat. Kush janë ata që nuk i japin ato? Jo, gjithë tjerët nuk i japin, po s'po i përmendim emrat. Ama tek TVSH-ja, ah. tek Top Channel-i, tek News 24-a, tek uh, A1 Reporti, A1 Reporti dhe tek Klani, jepen rrogat në kohë fiks. Jo gjithmonë. Sikur. O këtë më e kupton, po. Me raste. Me raste. Ë, uh, kështu që është privilegj. Ç'u pa pastaj. Ti ose ose thuaj, përmend, ose për shkak e njëjta gjë thuhet për gazetat. Thotë, në 23 gazetat e përditshme sociopolitike të vendit, vetëm 4 prej tyre respektohet dhënia e pagave korrekte në kohë. Dhe ato janë Tani dekorata. Tan tararan. Ata ata që paguajnë punonjësit e tyre. Dgjoni, këta çuditërisht paguajnë punonjësit e tyre. Wow. Këta paguajnë për. Pra japin atë që meritojnë. Po po, këta, këta respektojnë punën e punonjësve të tyre. Këta pra nuk i shkelin me këmbë, nuk tash. Nëse Panorama. Gazeta Shqiptare, Shqiptarja.com dhe Shqipi. Këta janë ata që paguajnë. Këta janë ata që paguajnë. Pastaj gjithë të tjerat dhe nuk përmenden, nuk paguajnë. Nuk paguajnë. Nuk paguajnë. Kështu që mund dalësh në përfundime vetë. Po që se mos ua zësh emrin në gojë se ju s'ka emra. Jo, jo. Ja, janë janë kështu që gazeta pa emra. Gazeta pa emra. E kështu, domethënë situata thonë ata është uh, skandaloze. Oh, ja ku kemi këtu. Në 71 radiot që janë të licencuara, ëh, Për rrogat janë kështu. Duhet ta themi vetë ne. Dorë katërt. Ne paguajmë. Do të ne paguajmë, ne paguajmë, se se paguajmë, po. Po, po pra, fillojmë me status, ne paguajmë, edhe foto. Ne paguajmë, po. Un paguhem rregullisht. Un marr rrogën. Ky është një problem shumë i madh, ëh, që normalisht ata që punojnë për ditë dhe sakrifikojnë edhe nuk paguhen, është një problem shumë i madh. Po sigurisht që është problem shumë i madh. Se të gjithë janë familjarë dhe nuk shkojnë. Po ky muhabet ka 10 vjet, ieri, më në fund po. Normal. Po flitet paksa për këtë, po ka po ngrihet zëri. 10 vjet ky kjo kjo gjë domethënë që njerëzit pun, punojnë edhe s'paguhen 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj. Po po ju them, as kjo nuk është e saktë. Ktu, se këtu përmenden sikur paguajn ca të fortë që nuk paguajn. Nuk paguajn në kohë. Mm -hmm. Po nuk paguajn pra, nuk paguajn në kohë. Pra. Ose ose le të themi një gjë tjetër që thuhet, paguajnë një farë shumë vende vende. Kështu dhe dhe pjesën tjetër pastaj paguajnë në të zezë. Televizione të mëdha, jo kështu të vogla. Gjëra kështu. Kështu që këto janë probleme të mëdha të mendjes. Po të mendojmë një herë për ato që t'i marrin në kohë, pastaj këtë pjesën e dytë që si i marrin. Fatkeqësia, fatkeqësia është që që media hyn në një kur paguan, kur bën minimumin e mundshëm, Që nuk e kuptoj sepse duhet të krenohet me një gjë që duhet ta bëjnë të gjithë njëkohësisht. Unë thotë ai, unë jap rrogat punonjësve. Po pse më Po po. Zotri, se s'po të quaj ndonjë gjë tjetër. Çfarë kërkon të bësh ti punonjësve? Unë jap rrogat punonjësve, unë jap pagat, ata, ata, ata, ato paga skandaloze që jepen në fakt. Më pak se ç'meritojnë, po të paktën unë ua jap thotë ai. Ata mos mos të hyjnë kështu edhe media e raporton këtë në ca terma idiotë vetëlavdërues, Kurse media jonë, media jonë është nga ato që i jep pagat punonjësve të saj. Po. Shkruan atje gazetar se media jonë paguan pagat dhe detyrimet. Jo të gjitha, por paguan. Një pjesë në të zezë, por aha, paguan. Paguan. Ja. Tani ë uh, skandal. Nuk e di, pse duhet të hypin të ndërtojnë lapidare për uh, Media që bëjnë minimumin e mundshëm. Hej, dëgjoni, edhe ne paguhemi në Radio Club FM. Paguhemi gjithmonë në kohë. Edhe nuk mburremi me këtë që paguhemi gjithmonë në kohë sepse kjo është normale. Do ose duhet të ishte normale, nuk është ndonjë nder. Përveçse Olta që na na e kujton ndonjëherë si nder. Po jo, jo. po edhe se ke vetë këtë. Okej, okay, me shaka dakord. Mirë, Roma Maled. Roma Maled është anagrama e ditës së sotme në klubin e mëngjesit. Roma Maled, kujdes. Nëse ju e zgjidhni këtë, ju do të fitoni Ça do të fitojnë Olta? Një orë, një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches. Dhe do të jetë një orë e merituar. Dhe ne nuk do mburremi që ju dham një orë juve se vetë e keni fituar. Roma Maled, ku janë liruar frenat për të gjithë. Po shikoj për shembull uh, historinë e një goce, mm -hmm. goce të re, ajo është tani 80 vjeçe, ë uh, e cila më në fund është diplomuar nga gjimnazi. Po, oh. kishte filluar gjimnazin uh, i bie 76, duhet të ishte diplomuar 63 vjet më parë. Por më në fund e ka marrë uh, gjimnazin dhe historia po, shkon uh, më mirë vonë se sa kurrë. Po, Më mirë vonë se sa kurrë. Në fakt kjo nuk është se ka bërë ndonjë gjë. Ëm um, është një zonjë e cila quhet Susan Bostic Reynolds. Mm. Susan Bostic Reynolds uh, ishte një vajzë me nota të mira në vitet e shkuara, 63 vjet më parë, ajo duhej që të diplomohej në gjimnaz, merrte diplomën, vazhdonte pastaj për më tutje. Por nuk e ka marrë dot diplomën për shkak se, për shkak se, shih sa strikt kanë qenë ata. Mm. Ka i ka plasur apandesiti, në javën e fundit të shkollës po. dhe nuk është paraqitur për të bërë fiskulturë. Fiskulturë. Nuk ka bërë fiskulturën. Oh. Kështu që kishte një notë mangut në fiskulturë, duhet të bënin një testim ata, ndoshta kaluçin, apo ku di unë se çfarë. Mm -hmm. Po. Dhe për shkak se nuk merrte dot fiskulturën, për shkak të apandesitit, kjo që kishte hequr, kjo nuk u diplomua wow. asnjëherë. Asnjëherë. Po në këtë moshë. Në këtë moshë. Çfarë kanë kanë ndërhyrë uh, nipërit e saj, mhm. edhe i kanë thënë, dëgjoni thanë, në 52-shin gjyshja jonë, mm. nëna, siç e thonë ata ose nëneja, po. nuk ka marrë uh, gjimnazin. Suzan uh, Bostik Reynolds, e keni aty? Kanë hapur këta ca regjistra, bam e bum e bam e bum dhe e kanë gjetur. I kanë thënë po, i kanë thënë, nuk e ka marrë diplomën se s'ka ardhur të kërcejë kaluçin. Tam. Po. Këta i kanë thënë dëgjo, ajo tani kaluçin nuk e kërcen dot thanë, sepse po. është edhe në karrocë, ka mbushur 80 e ca vjeç. Por nëse ju do të tregoheshit aq të mirë, a mundet t'ia jepni në në ston, i kanë dhënë diplomën gjithsesi. Se i ka ngelur peng. Dhe shkolla, duke qenë se janë nuk kanë më standardet e dikurshme, kupton? Ka rënë arsimi edhe në Amerikë, kanë thënë e di çfarë kanë thënë, do t'ia japim edhe pa kërcyer kaluçin. Kështu që um, e kanë po ftuar këtë në një ngjarje. I dhanë një kënaqësi. Po, gjyshja nuk e dinte në fakt, ka qenë surprizë për të, sepse merrte diplomën njëra nga mbesat e saj. Mm. E në di, diplomën e gjimnazit. Kështu që gjyshja ka shkuar atje për si të thuash për mbesën. Mm -hmm. Kanë qenë si familje atje dhe kur papritmas në listën e studentëve që janë thirrur për të marrë diplomën, është lexuar dhe emri i saj, kanë thënë oh, Susan Bostic Reynolds, diploma jote është gati. Bravo. Gjyshja është çuar dhe e ka marrë e ka marrë diplomën, e ka shtyrë e bija me karrocë deri në atë momentin atje Dhe është shumë e lumtur tani që është me diplomë jo, gjimnazi. Jo, në fakt, një histori e bukur. Gjyshja këmbënguli dy tre herë tha, unë nuk e kam kërcyer kaluçin tha, por ju faleminderit për. Kam bërë gjashtë goca. Ndërkohë, ëm gjëja tjetër është që ajo ka shprehur dëshirën tani t'i futet universitetit. Është duke parë, do të aplikoj për ndonjë deg po, apo cilën deg apo nuk e di. Ka kaluç më të lartë, i than, i than gjyshes apo. Than. Jo në universitet mund të marrë kështu deg sociale. Deg sociale që janë janë gjëra pa kaluç, po pa. Po ç'do bëj tjetër kjo tani, s'ka punë tjetër, ah. vetëm të studioj. Imagjinoje, nuk ishte vajtur për eh, për një orë fizikulture dhe prej po, kësaj nuk është diplomuar dot. Çfarë shkolle kjo? Po, çfarë shkolle? Ktu ke për shembull në Shqipëri që s'kan shkuar fare. Jo edhe i kanë diplomat rresht. Kultura gjithmonë ka qenë kështu lënda më e parëndësishme. Lënda me notën 10. Po. po. Jo s'kan shkuar fare në fizikulturë, s'kan shkuar fare në shkollë. Po, po, në fizikulturë. Ke doktorant që s'kan shkuar fare. Për shembull. Nëse, okay. Ka është tjetër standard. Um Roma Maled. Është anagrama Jeri. E kam gjetur. E ke gjetur vërtet? Me ndihmën e Oltës. Me ndihmën e Oltës. Roma Maled, miq dashur, ishte anagrama për uh, ditën e sotme në klubin e mëngjesit dhe melodrama. Melodrama Bravo. është e saktë. Se më kanë thënë dhe marmalata, po jo, s'kishte jo, o. Jo, marmalata. Marmalada. Ndërkohë që fituesja është Linda 353 mbaron numri. Mund të ishte o marmalada. Marmalada. Bravo. Okej, okay, mirë, atëherë do të dëgjojmë edhe zërin e përgjuar për ditën e sotme miq dashur, shikojmë se kush është personazhi që Altini ka zgjedhur për të na hutuar sot, ne duhet të identifikojmë se kujt i përket ky zë. Ky është një qytet bujar. Ky është një qytet dashamirës, ky është një qytet solidar. Asnjë ide nuk kam. Më duket shumë e vështirë. Kujdes. Kush e ka thën? Kush e ka thën? Ndërkohë kishim edhe një pyetje nga lajmet, prit prit se e di dhe pyetja ishte cili është deputeti që ka akuzuar ë uh, uh, doktor Halim Kosovën që ça s'ka prekur me dorë. Taulant Balla. Është e saktë. Bravo. E ka gjetur Eraldi i pari, fiton dy bileta për në Cineplex. Dy bileta për në Cineplex për Eraldin e ka gjetur. Ne do të bëjmë një tjetër pyetje miq dashur tani nga ato që janë lajmet e aktualitetit. Atëherë. Prokuroria ka bërë rekurs në gjykatën e lartë duke kërkuar ose duke akuzuar si të thuash që pafajësia që i është dhënë këtij zyrtari mm -hmm. është e padrejtë. Për shkak se ky zyrtar mm -hmm. ka fituar pafajësinë në gjykatën e apelit, prokuroria që akuzonte këtë për krime dhe korrupsion, ka bërë tani një rekurs në gjykatën e lartë duke treguar se ku ka gabuar apeli. Mm -hmm. Dhe për të përfituar në fund, në prokuroria nuk është se përfiton vetë, por për të arritur dënimin dhe shpalljen e tij të fajshëm, të fajshëm. Pyetja është për kë gjyqtar, për kë zyrtar bëhet fjalë. Për kë zyrtar bëhet fjalë që ka fituar pafajësinë, por që prokuroria nuk po don me len me flejt. 0-6-9-20-7-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-20-7-12-2 Pafajësia e kujt pra vihet në dyshim nga prokuroria që është drejtuar në gjykatën e lartë për të fituar A që kusur vjetëve Mirë, um, atëherë Atëherë, çuna dhe goca Kam një pyetje për ju Dua që të ndajmë së bashku Dhe pyetja është Cilat janë ato fjalë Apo shprehje të huaja Që dëgjoni të përdoren shpesh Kur në fakt jemi duke folur shqip A, ke parasysh mm -hmm. Ka fjalë dhe shprehje Dhe nuk e kam në sensin domosdoshmërisht negativ Se ka ca që ia fusin kot edhe duan t'i përdorin Po ka dhe fjalë e shprehje që përdoren Për shembull, dikush thotë C'est la vie Se la vi, e kemë rësysh po. meqë jemi te francezët ose pata një deja vu Ok, për shembull përdoret shumë shpesh Ok, ok, është ndërkombëtarizuar me kohë Ciao, është mm. vërtet, po Ka ndodhur xha Po, e vërtet Ajo ma heq më një po, xha Ka ndodhur xha Po Xha e kemi një të tillë Po, xha mm. Xha Tanin Po Xha Barka, e mban mend xha Barka. Xha Thomai. Nga fjalët që më acaron, jam gati të. E kemi xha një xhaxha. Po, po. Pse moj gjyshe do të na bësh një tjetër? E kemi xha një xhaxha. Por kjo është pra pyetja, cilat janë fjalët dhe shprehjet e huaja që dëgjoni që të përdoren shpesh kur njerëzit janë përndryshe duke folur shqip. Mm. mm. Po, sepse ne nuk kemi një fjalë të shkurtër. Zakonisht është paçi, paçi. Po paçim. paçim është shkurtim për mirupafshim. Pra, pra gjatë është. Po paçim tash dhe thotë një burrë që thotë paçim. Paçim. Të thuash paçim, paçim. Mund ta thotë një fëmijë për shaka. Paçim Martin, po, nuk tingëllon mirë pra, dëgjoj mua. Ke të drejtë, ke të ah, drejtë. Më më burrnor është çao se sa paçim. Po. Puç. Ëh, jo, ndo ka një ka një ekonomizim të të fjalëve. Gjithmonë ndodh kjo, edhe kjo ndodh vetvetiu në trurin e njeriut. Gjithmonë tentohet të përdoret fjala që është më e shkurtër. Ëh. Mm -hmm, fjala që është më e shkurtër përdoret dhe fiton, triumfon mbi fjalët më të gjata. Njerëzit duan uh, t'i bien shkurt kur flasin, ekonomizojnë, si të thuash kohën e tyre në të folur. Kështu që çao, për shkak se është e shkurtër. Edhe hyn kudo. Ka zënë vend. Ka zënë, ka zënë vend. Kemi fjalën tonë mirupafshim. Po, po pak e gjatë. Është e gjatë. Do duhet një ditë. Ne themi të mirupafshim. Nuk është se themi, por po. Por prandaj këto fillojnë dhe hyjnë edhe edhe gjejnë terren këto fjalët e huaja si edhe si fjalët e shkurtra. Se nuk themi për shembull uh, mm. ku di unë tani, çfarë mund të thoshim diçka të gjatë kështu. E kemi një kryetar bashkie tashmë. Po. Po. Ose e kemi xha, një kryetar bashkie. kur e kam dëgjuar për herë të parë, kur uh, sigurisht e kuptoja edhe e dija nga përdorimi në italisht, po që uh, të vret veshët, si është e vërtetë. Shumë e, nuk shkon në fakt. Po si ti s'mund ta marrë një gjë ai si shabllon ta fusësh kështu sikur është pjesë e gjuhës tënde. Ta bësh xha pjesë të shqipes. Jo, për më tepër që ne kemi fjalën tonë të bukur. Po fjalën tonë të bukur. Bukur. Ej, um, shikoni pak këtë këtë djaloshin. Mm. Ky djaloshi ka fituar lotarinë. Dhe është postier. Lumtë. Po. Bravo. Ka fituar një uh, biletë nga Mega Millions. Këto lotaritë jashtë janë edhe të shtrenjta. Sa ka fituar? 1 dollar bën ajo, Altin për të marrë pjesë, ka jo, fituar 1 jo, milion. Po pra, ka fituar 1 milion. Te fitimi. Në datën 17, në datën 17 prill, Fred Morgan nga Detroit ka fituar 1 milion dollar në Mega Millions. Që nuk është çmimi më i madh se ndonjëherë çmimi arrin kur bëhen këto jackpotet e larta, mhm. arrin deri në 300 milion, 320 milion dollarë etj etj. Kjo është një pra e, e marrë në atë kontekst është relativisht shumë e vogël, vetëm 1 mm. milion dollarë. Megjithatë për për Fred Morganin një postier nga Detroit ka qenë një shumë shumë e madhe. Dhe ai ka vendosur përfundimisht që mbas 31 vjetësh në punë si postier, 31 vjet e ka bërë të njëjtën punë. Wow. Mm -hmm. Ai shkoi të dalë të dalin në pension herët bashkë me gruan e tij. Historia bëhet pak e çuditshme, e çuditshme. Nuk është as pak, por Ideja ishte këtu, ai po tregonte mbasi ka dalë, ëm um, në fillim fare thotë bashkë me gruan kontrolluam biletën me kujdes. Pamë pesë numrat dhe pamë që kishim biletën fituese. Mm. Kontrolluam një herë, dy herë, tre herë dhe u siguruam grua kemi fituar 1 milion dollar. Dollar. Bravo. Tani ç'do bëjmë me këtë biletë, mm. sepse frika që i kapi ishte se mos u humbiste bileta ose mos dikush u vinte në shtëpi Dhe u vidhte biletën. Oh. Deri në momentin që këta do shkonin atje. Ku e fshehën? Dhe e kishin fshehur biletën në një qyp me miell. Oh, oh. qyp me miell. Wow, kishin një enë, në një enë në shtëpi ku mbanin miell, si duket mm. ata kanë enë speciale që e zbrazin nga tamam, nga letra, nga qesja, nga qesja letra aty dhe e hidhin në këtë gjënë. Dhe kishim një tha, kishim uh, një qyp me sheqer atje. Mm -hmm. Do të thotë se janë qypa këto, po. Ëm um, kavanoz i madh. Kavanoz i madh. Një e kishim me sheqer tha dhe një e kishim me miell. Edhe po mendonim ne te sheqeri mund të mund të shkojnë ata, se thonë sheqer, lek sheqer, e kupton gjë e ëmbël kështu. Oh. Edhe u shkon mendja tha, po kush do kontrollonte në miell? Kështu që e futëm në miell. Edhe tregon se si është ngritur shumë herët në mëngjes me një ankth të tmerrshëm se mos në miell kishte krimba. Edhe kishin ngrënë bile. Kështu që tha, u çova thoshte nga ora 4:30 5:00 e mëngjesit, zbraza gjithë miellin, Shpëtoi, domethënë nuk kishte pasur krimba në miell se mu fiksova gjatë gjumit tha që kisha që bileta ishte pa një orë të keqe. Miell, krimba dhe më kanë ngrënë biletën e fituese. Gjithsesi çdo gjë ka shkuar mbar, bileta është në rregull, askush nuk erdhi gjatë natës që të zbrazte qypin me miell për të zbuluar se ku kishte fshehur Freddy uh, Freddy Morgan biletën fituese. Dhe tani më ai e ka paraqitur dhe dorëzuar tek autoritetet shtetërore që organizojnë Mega Millions në Amerikë dhe është bërë pronari i 100 milion, më falni, 1 milion dollarëve amerikanë që do t'i sigurojnë atij një pension të këndshëm dhe të parakohshëm siç ka super siç ka premtuar se do të bëjë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë ne ju përshëndesim fort nga Club FM në 100.4. Jam a i erdhi, përsëri. Erdhi, erdhi, po, solli dhe 10 ditë ulje fantastike në Teg. Ejani dhe ju në Teg nga data 1 deri në 10 maj dhe zbuloni uljet fantastike të messezonit. Deri në 20% ulje në koleksionin pranverë-verë 2015, markat më të njohura, dhe aq të dashura për të gjithë ne. Mango, Springfield, Cortefiel, Koton, Polo, Swatch, Buffalo, Geox, Adidas, Bottega Verde dhe shumë të tjera. Jo vetëm për ne, por dhe për shtëpinë tonë. Arteg, Perdormire, të gjitha me super çmime. Këto ditë të majit bëhen më të bukura vetëm në Teg. Teg, kaq shumë çdo ditë. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ja cilat janë 7 arsye të mira përse duhet të shkoni me biçikletë në punë. Të pedaloni bën mirë fizikut. Duke lëvizur me biçikletë mund të stërviteni, por edhe duke kursyer paratë për t'u regjistruar në palestër. Për më tepër, biçikleta ka një efekt rimodelues dhe forcues për këmbët dhe fundshpinën dhe ju bën të digjni kaloritë. Respektoni ambientin. Duke lënë makinën në shtëpi do të ulni ndjeshëm djegien e gazit karbonik, i cili është shumë i dëmshëm për ne dhe Tokën. Kursim ekonomik. Biçikleta është dekretuar si mjet i transportit kundër krizës nëse përdoret përditë Do të ulni edhe koston e karburantit, biletën e urbanit, paratë për parkim. Me paratë e kursyera mund të bëni një ditë më shumë pushime. Menaxhoni më mirë kohën. Edhe pse vendi i punës mund të jetë 10 kilometra larg shtëpisë tuaj, koha që do të bëni me biçikletë do të jetë më e shkurtër sesa me makinë, pasi do të evitoni trafikun dhe minutat për të gjetur parkim. Kjo do t'ju lejojë të ngriheni me qetësi dhe t'i dedikoni më shumë kohë fëmijëve tuaj për të nisur ditën mbarë. E nevojshme për mendjen. Të pedaloni stimulon aktivitetin kardiak që përveç fizikut shton dhe sasinë e oksigjenit në tru, duke përmirësuar si pasojë vëmendjen dhe memorien. Antistres. Pas pak minuta shëtitje me biçikletë do ta harroni çdo gjë. Nervozizmi dhe humori i keq do të zhduken dhe kur të jeni në shtëpi do të jeni më të qetë dhe plot energji. Ndjenjë lirie, Me biçikletë ju do të zbuloni një ndjenjë lirie të jashtëzakonshme ndryshe nga makina. This is Club FM 100.4. të biçikletës mm. dhe kjo ia vlen. Okej, okay, mirë. Unë dua që të nis një quiz me seri miq të dashur dhe sot kemi për uh, quiz botën e shkencës. Fillim fare pyetja mbi shkencën ka të bëjë edhe me historinë në një farë mënyre, por nëse do të përdorni logjikën dhe vendosni gjërat në kontekst, jam i sigurt që edhe nëse nuk e dini përnjëherësh përgjigjen e saktë do ta mhm. arrini. Pyetja është kjo. Me ndihmën e Napoleonit të Tretë, mm. ose me mbështetjen e Napoleonit të Tretë, mm. u krijua për këtë shkencëtar mm. një laborator fiziologjik në École Nationale Supérieure. Për cilin shkencëtar bëhet fjalë? Për cilin shkencëtar u krijua një laborator fiziologjik me mbështetjen e Napoleonit të Tretë? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Bëhet fjalë për një shkencëtar me një kontribut të madh, mm -hmm, një shkencëtar i njohur edhe në Shqipëri mbarë botën, pra. Jo dikush në obskuritet francez, mm -hmm. por me ndihmën e Napoleonit të Tretë U krijua për këtë shkencëtar një laborator fiziologjik. Sa edhe kjo ka të bëjë. Fiziologjik. Mm. Po, edhe ishte në Ecole Normale Supérieure. Ecole Normale okay. Supérieure, shkolla superiore normale franceze. Aha. Voilà. D'accord. D'accord. D'accord. Okej. Okay. Kush është shkencëtari? 069 20 70 222 069 20 70 222. Tani pyesim pak Oltën se po. cili është zyrtari për të cilin prokuroria po këmbgul në fajësi duke shkuar me çështjen deri në gjykatën e lartë në një mhm. rekurs, siç quhet. Shpëtim Gjika. E saktë. Bravo. Ka thënë i pari Gazi fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Gazi. Në lidhje me zërin, Olta, e kanë gjetur? Më kanë thënë Halim Kosova. Halim uh, Kosova. Mm, no. Halim uh, Kosova. Po nuk është e saktë. Jo, nuk është, nuk është Halim. Sazan Guri. No, no, no, jo. no, no, no. Sali Berisha. Jo. E dëgjoni pak, uh, nuk është as Doktor Kosova, as Zoti Guri, as Zoti Berisha, mm. ose Doktor Berisha se edhe ai doktor ka qenë. Tani, kujdes, është dikush tjetër, jeni të saktë për sa i përket politikës. Pra mhm. është një njeri i përfshirë në politikë. Sidoqë Sazani është më tepër kështu tek ambientalizmi se sa politika. Është vërtet. Por uh, Berishën Halimin i kishit politik, kujdes qëndroni në atë linjë, dëgjoni edhe një herë. Ky është një qytet bujar. Ky është një qytet dashamirës, ky është një qytet solidar. Mm, jo, akoma. Jo, ah, vajza. Ma dai. Jer. Na kape në befasi sot. A ta bëjmë një Sharadio? Po ta bëjmë gati ju. Jo? Altin, hidhe ti... Um, hidhe ti xhinglën, se ndërkohë ne jemi... Po, do, po do të bëjmë gati, ne na duhet vetëm një moment. Sharadio! Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Nuk është një vegël pune, domethënë. Bën qejf me këtë send. Jo, jo, nuk do thosha që është për qejf. Këtë send e mbajmë në shtëpi? Këtë send nuk e mbajmë në shtëpi. Po, Vetëm në zyrë e mbajmë? Jo, as në jo, zyrë. Jo, tamam, as në zyrë. Mund kemi imazhe të këtij po, sendi në zyrë. Po, por jo këtë send. Jo, sendin vetë. Kopje të këtij sendi. Mm. Mhm. Po i bie që të jetë një ndërtesë, dhe pastaj Jo, nuk është ndërtesë, jo. jo. Si Kulla Eifel. Është e qartë. Jo. Jo. Jo. Ç'të jetë vallë? Ç'të jetë vallë? Kjo është pyetja. Është një ministri. Nuk është një ministri. Është Po në rrugë hasim një send të tillë? E hasim uh, replik prap një replikim të këtij sendi. Po jo, jo këtë send në origjinal. Është i madh apo i vogël? Ku është origjinali? Origjinali është jashtë Shqipërisë. Jashtë Shqipërisë. Shqipërisë. Yes. Ç'është kjo jashtë Shqipërisë? Origjinali është jashtë Shqipërisë. Ç'është kjo? Në një vend fqinj është origjinali apo? Në një vend. Jo dhe aq larg, por jo fqinj fqinj. S'e kam idenë. Në një vend europian, ndodhet në një vend europian. Origjinali ndodhet në një vend europian. Ne mbajmë replika. Ah, mirë, ndodhet në në Austri, origjinali. Ndodhet në Austri origjinali, Je bravo. E saktë, bravo Olta. Dhe ia kanë marrë Skënderbeut. Apo oh, ia kanë marrë Skënderbeut. S'mund të themi ia kanë marrë Skënderbeut sikur erdhën dhe ia morën Skënderbeut. Edhe ai qau. Nuk nuk më vjen emri. Skënderbeu e mbante në kokë. Po pra po. Ishte me dy brina si dhi. Po. Quhet kjo e Skënderbeut. Po pra po. Po nuk na vjen emri. Okej, okay, mirë. Si thua? Sa të po i bëja me shenjë. Me po i fillon është saktë. Me P fillon është saktë. Për për për për ne mendojmë që Olta ka parë mesazhet. Jo. Ai do të shikojë. Ai do të shikojë atë. Si unë. Kthehemi pas pak Klubi i Mëngjesit, ju e gjetët, jam i bindur, 069 20 70 222, Mirë se keni ardhur. Ora është 9:53 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Para se të shkojmë, para se të shkojmë tek thimi i radios, goca le të bëjmë mm. uh, ta përgjigj. Kemi një pyetje nga aktualiteti një gjë që duhet ta japim Olta. Ndonjë fitues, a kujton se mm, çfarë? Fakt uh, në fillim unë kam dëshirë të jap zërin, oh, pasi ka gjetur, gjetur zërin. Erion Veliaj. Oh, bravo. Bravo, kush e ka gjetur? Po, po, Erion Veliaj është. Po, po. E ka gjetur Dardi. 297 i mbaron numri. Po që ke drejt Dardi. Kurs fotografie nga Art Center Tirana. Ky është një qytet bujar. Ky është një qytet dashamirës, ky është një qytet solidar. Okej. Okay. Bravo Dardi. Bravo. Bravo Dardi. Ndërkohë që për kuicin tënd vlen, më kanë thënë Louis Pasteur. Louis Pasteur. E ka gjetur Juna dhe fiton dy bileta për në Cineplex për Junën. Juna të lumt është Louis Pasteur, të cilit iu iu hap si thua, iu ndërtua iu hap koka duke ndërtuar një laborator fiziologjik me mbështetjen e Napoleonit të Tretë në atë që quhet École Normale Supérieure. Je vë je. Tani çdo herë më kap një ngërç tej. Kur i them këto, të paktën më vlerëson për këtë. Për yeah. ngërçëzimin tim. Atëherë. Ah, krizet. Ah, krizet. Ah, krizet. Tani le të gjejmë fjalën e vajzave. Jemi goca tani është koha ja, për të fshehur, më mirë dakord. Atëherë Altin t'ia vëmë fort. E kemi fshehur po gjeni. Fort. Fort. Domethënë me bateri ose... Jo, pra, jo. Është jo. me, me prizë. gome! Jo. Jo, jo. Është një send që nuk prishet. Prishet, nuk prishet. Do është edhe prishet. Po ta përplasësh fort edhe mund jo, jo, jo, të prishet. Ah, okay. Është lodër për... Mund të thyhet. Është lodër për fëmijët. As Altini ah. s'ka, por mund ta gjesh pranë shtëpisë po, një gjë të tillë. Olta, ah, absolutisht jo. Jo, as. Me sa di unë asnjëri prej nesh nuk ka. Është një send qejfi për të rritur, si thua. Dhe është pjesë e diçkaje tjetër. Dhe është pjesë e diçkaje tjetër, mm. vishet. Jo, domethënë kur thua është pjesë e diçkaje tjetër, që montohet tjetër. Nuk jo, montohet, mbahet në dorë. Është një silenciator. No, madje madje, madje uh, më shumë janë çunat që e përdorin se sa gocat. Është një send që mbahet në dorë Altin. Ki po. kujdes kur thua janë çunat që përdorin. Po, për këtë ta jap me siguri. Janë djalkat. Por edhe gocat. Por nuk përjashtohen gocat, ëh. Nuk përjashtohen gocat. Çunat e përdorin më shpesh. Por çunat janë ata që e preferojnë më shpesh. Është ka bateri? Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Jam, maji erdhi përsëri. Erdhi, erdhi po, solli dhe 10 ditë ulje fantastike në Teg. Ejani dhe ju në Teg nga data 1 deri në 10 maj dhe zbuloni uljet fantastike të mes-sezonit. Deri në 40 për qind ulje në koleksionin pranverë verë dy mijë e pesëmbëdhjetë, markat më të njohura dhe aq të dashura për të gjithë ne, Mango, Springfield, Cortefiel, Koton. Polo, Swatch, Buffalo, Geox, Adidas, Bottega Verde dhe shumë të tjera. Jo vetëm për ne, por dhe për shtëpinë tonë. Arteg, Perdormire, të gjitha me super çmime. Këto ditë të majit bëhen më të bukura vetëm në Teg. Teg, kaq shumë çdo ditë. Përshëndetje të gjithëve, ju njoj me lajmet në Klab FM dhe Klab TV. Dy të vdekur dhe 21 të plagosur është bilanci në një konflikt të dhunshëm të radhës në burgun famëkeq të Koridhalos në Greqi mbrëmjen e së dielës. Sipas burimeve një grup të dënuarish shqiptarë dhe arabë kanë sulmuar disa të burgosur nga Pakistani me mjete të forta. Incidentet e dhunshme kanë shpërthyer ndërsa të burgosurit po futeshin në qelitë e tyre për arsye që ende nuk dihen. Matura shtetërore do të jetë një provim dalës, por jo hyrës për në institucionet e arsimit të lartë. Ligji i arsimit të lartë sanksionon se gjatë vitit të ardhshëm akademik të rinjtë pas provimit të maturës shtetërore do t'u duhet të aplikojnë pranë universiteteve që ata preferojnë. Institucionet e arsimit të lartë do të kenë kriteret e tyre specifike ku përveç mesatares rëndësi të veçantë do të kenë edhe pikët e fituara në provime. Presidentja e Frontit Nacional Marine Le Pen i ndalon të atit Jean-Marie të flasë në publik në emër të partisë franceze të ekstremit të djathtë, të cilën ai e ka themeluar pasi idetë e tij janë në kundërshtim me vijën e përcaktuar të partisë. Sipas së bijës, respektivisht presidente e frontit, nuk duhet që deklaratat e tij të ndikojnë mbi lëvizjen. Në fillim të prillit, Le Peni konsideroi një detaj të historisë dhomat e gazit të nazistëve gjatë luftës së dytë botërore. Kryeministri i vendit Edi Rama ka qenë i pranishëm në fillimin e punimeve për stadiumin e ri Loro Boriçi. Një premtim i bërë disa muaj më parë që por pas shumë konsultimesh dhe diskutimesh të projektit është ndezur drita jeshile e punimeve. Edhe ministrja e Arsimit dhe Sportit, Lindita Nikolla ka qenë e pranishme në këtë ceremoni jo vetëm duke renditur një sërë investimesh që janë bërë deri tani në sport, por duke premtuar edhe shumë të tjera. Derbi i fundit i kryeqytetit luhet sot në Qemal Stafa në orën 20:45 minuta, një takim që mund të përcaktojë shumë për Tiranën, por sigurisht me shumë rëndësi edhe për Partizanin. Trajneri i Partizanit foli rreth kësaj përballje ku përveç se theksoi rezultatet në fushë, mohoi çdo spekulim për një tolerim të mundshëm, madje shtoi se janë bardheblutë ata të cilët i kanë një borxh Partizanit duke u referuar titullit të fituar nga Tirana në vitin Një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë, nga ana tjetër, Magani i Tiranës nuk foli për tolerime, por uroi për fitoren e më të mirit. Ishit me lajmet në Klab FM dhe Klab TV. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim, është ora e tretë e programit dhe ora uh, më e nxehtë e programit. Zakonisht ç'i ruajmë gjërat për në për në orën e tretë se edhe kalemajt kanë shkuar për në shkollë, kështu që mund ta themi, mund ta themi, ëm um, Jo se ka ndonjë gjë. Mm -hmm. Gjithsesi por, por një studim që është bërë nga një kompani e cila uh, prodhon lodra qejfi mm -hmm. për, për të rritur, tam. ka zbuluar se burrat dhe gratë e kanë pikun e dëshirës në orare të ndryshme. Atëherë kur duan gocat, çunat zduan. Atëherë kur çunat duan, gocat zduan. Kjo është ajo që është zbuluar nga Love Honey, kjo është kompania. Interesante. Po, pyetja është siç e kam marrë atë në anglisht, when is it sex o'clock? Mhm. When is it sex o'clock? Dhe ka dalë për shembull që për djemtë. Orari më i mirë uh, dhe më i preferuar për uh, çunat dhe burrat mm. është midis orës 6 dhe 9 të mëngjesit. Mhm. në orën 6 dhe 9 të mëngjesit, ndërkohë që gocat nuk janë në qejf, nuk janë në atë lloj. Janë për gjumësh. Janë për gjumësh, nuk duan, kanë punë për të bërë etj etj etj. Mm, Kurse për vajzat, mm. për vajzat, orari i preferuar është midis orës 11 të natës dhe orës 2 të mëngjesit. Pra ai hardcore. Nga ora 11 e natës deri në 2 të mëngjesit, gocat duan që të bëjnë pak rubudumbu. Kurse kurse çunat në atë kohë duan t'ia fusin gjumit. Ëm um, Siç është zbuluar, për shembull, thuhet këtu që vetëm 16% e burrave bien dakord që mhm. duan të bëjnë dashuri para se të flenë. Vetëm 16%. Shumë pak. 84% e burrave nuk duan të bëjnë dashuri para se të flenë, duan të flenë. Mm -hmm. pastaj të flenë dhe kur të zgjohen në orën 6 të mëngjesit, atëherë duan të bëjnë dashuri. Atëherë janë të shplodhur. Ndërkohë që vetëm 11% e grave pohuan që donin të bënin dashuri herët në mëngjes. Le të këndojë një herë gjeli thanë ato. Pastaj të bëhet çfarë të bëhet. Kështu që um, ka një mospërputhje oraresh midis burrave dhe grave. Në fakt po zakonisht jemi duke vrapuar nëpër punëra, kështu po, po. që Po mirë, nuk është një problem që e ke ti. Nuk është çështje. Po nëse do të ishte një këngëtare për shembull ose një pre, super prezantuese, a ku di unë se çfarë? Dikush që është nga bota e spektaklit, Olga. Që e merr shtruar, më duhet ta merr shtruar. E kanë gdhirë tërë natën, kupton? Po natën duhet. Po pse kanë gdhirë tërë natën ata. Po thonë studimet thonë që dashuria në mëngjes është shumë e këshillueshme. Mhm. Do të bën mirë tani të mbarë me humor. Me humor, me pozitivitet mbarë. Mm. Prandaj Vajzat janë gjithmonë kështu me nerva. E di, e di. Se kanë orarin ters në fakt. Në fakt s'e dija këtë Altin. Tani po e kuptoj gëzimin tënd në mëngjes. Tani ka një gjë që siç shpjegon Richard Longhurst, që është edhe pronari i kompanisë Love Honey, mm. që ka bërë këtë studim, thotë që ka një zgjidhje sado të vogël. Dhe zgjidhja është uh, joshja. Zilja, um, sepse joshin njëri-tjetrin. Po. po, vajzat për shembull janë uh, më të kollajta për t'u joshur, nëse u flet ëmbël, mm. nëse ua bën qejfin, nëse fillon me përkëdhelitë e duhura, mund ta bindësh një grua që të bëjë dashuri me ty, atëherë kur ti Do. e ke orën e seksit. Po, do thotë midis 6 dhe 9 para se të hash mëngjes. Mm -hmm. Kurse burrat dhe, dhe dhe ishte kjo. Numri ishte 36% e grave, bindeshin, Joshen. mund mm -hmm. të mhm. bindeshin pra nëpërmjet uh, joshjes. Nëpërmjet joshjes. Kurse uh, burrat jo. Uh, thuhet këtu që burrat ishin shumë konstantë, vetëm 16% e burrave pranonin që mund janë mund edhe të ndryshonin mendje. Por aman po të flasësh oh. ëmbël, edhe burrat. Varet. Po do dish të flasësh. Varet, po. Nëse ke bjeri pak shkurt se po na dëgjon goca. Kjo është ideja. Kanë marrë pjesë 2300 të rritur në këtë në këtë studim, në këtë mm. lloj uh, anketimi që është bërë. Ju kujtoj edhe një herë është bërë nga kompania mm. Love Honey. Love Honey. Okej, okay, mirë. Ehm, um, kaq për tani? Uh, Madje kjo shkon mm. edhe me një batutë nga këto, nëqoftëse e ke dëgjuar. Uh, prindërit e mi thoshte dikush uh, e gjetën që çelësi i një martese të lumtur ishte që të shkonin në një restorant luksi për të ngrënë dy herë në javë. Mamaja shkon të hënave, babai shkon të premteve. Dëgjoj. Dëgjoj. Uh, le të bëjmë pyetje nga shkenca, se s'kemi bërë uh, një pyetje nga shkenca. Louis Pasteur ishte uh, po, po, përgjigja e parë dhe ne do e mbajmë edhe me shkencë, edhe me Francë. Mhm. Mm për shembull, Kjo pjesë e qelizës në të cilën gjenden kromozomet, Në frëngjisht njihet si le noyau. Le noyau. Mm. Le noyau. Është ajo pjesë e qelizës në të cilën gjenden kromozomet. Okej. Okay. Në të cilën gjenden kromozomet në frëngjisht le noyau. Le noyau. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Si përkthehet në shqip? Le noyau. uh, Zoti Artan Shkreli mm -hmm. I cili është këshilltar i kryeministrit Rama Ka dalë uh, dje në televizion për të denoncuar ndërtimin e një pallati të ri në zonën e bllokut, midis dy pallateve 12 katëshe. Hapësira midis po zihet tani nga një pallat i ri 9 katëshe dhe është denoncuar dhënia e kësaj leje mm -hmm. nga bashkia. Në fakt është denoncuar edhe prishja e një vile që ishte dikur atje, po vila ka 2 muaj që është prishur, mm. po tani tepër vonë për uh, të qarë uh, mm. qumështin e derdhur. Ë uh, vila ishte e këtyre viteve, një vilë e viteve pika pika pika që nuk ekziston më mm -hmm. në mhm. Tiranë sepse do të bëhet një nëntëkatëshe tjetër aty ku janë në uh, dy 12 katëshe. Kujdes. Kaçe kaçe. Bukë peste kaçe. E ke parasysh atë? Mm. Okej. Okay. Vila ishte e cilit vit pra, e cilave vite Po. Një dekadë e caktuar, siç e akuzoi dje zoti Shkreli. Ndërkohë, Olta na Zë kanë vida i gjetur bukur. në kë frën e, në e, shkencë franceze është pjesa e qelizës në të cilën ndodhen kromozomet që në frëngjisht quhet le noyau. Ku e gjete këtë fjalë ama? Le noyau. Është Ilda fiton dy bileta për në Cineplexx. Po cila është përgjigja e saktë? pra? Ku e di un? Ilda. Shumë më the ti. Le të shikojmë se kujt do t'i bjerë, le të shikojmë se kujt do t'i bjerë. Mhm. Mm sa njohim kolegun, sa njohim kolegen. Un kam uh, tre pyetje këtu gati. Jeri do të zgjedhësh vetëm një nga këto tre? S'ka gjë, mos zgjedhësh. Mos thua pastaj që të ta zgjedh un. Hajde. Pa problem. Kjo. Ndërkohë që Altini bëhet gati. Urdhëro letra. Po. Faleminderit. Të lutem. Ndërkohë Altini është duke dëgjuar uh, je akoma ne apo po dëgjon tjetër gjë? Jo, po dëgjon tjetër gjë. Okej, okay, po dëgjon tjetër gjë. Po ne si na dëgjon Altin? Na dëgjon. Ai ka un kam një linjë komunikimi direkte me të, po mos ki merak ti. Nuk është esencial. Aha, e kuptova. Ti shiko atë kompjuterin mos të të fiket. E kuptova. Aty, ashtu. Ilda. Ehm, um, gati? Gati. Gati, okay. Atëherë. Pyetja e parë për Altinin. Juve mund të përgjigjeni në 069 20 70 222 goca dhe ju do të përpiqeni ta parashikoni atë saktë. Altin. Do të zgjidhje. Ta bësh plazhin në Drymadh. Mm. Ku uji është shumë i pastër, por ku thuhet se qarkullojnë dy peshkaqenë. Ta bësh plazhin dhe notin në Drymadh, ku uji është shumë i pastër, por ku thonë se qarkullojnë dy peshkaqenë. Mm -hmm. Apo ta bësh plazhin në Durrës, ku nuk ka peshkaqenë, por thonë se derdhen Ujërat e zeza. Thonë. Thonë. Dukshëm. Thonë, thonë. Se derdhen ujërat e zeza të hoteleve dhe apartamenteve dhe pallateve, ose ndoshta ato ujërat e zeza të gjithë atyre ndërtimeve deri në Malin e Robit që janë bërë atje, mm. ndoshta ato shkojnë në mal, e kupton? Ujërat e zeza. Ose ose mund të jetë që i gjithë uh, kanalizimi përfundon atje në plazh. Pra, ta bësh notin në Drymadh, ku ujërat janë të pastra, por thonë se ka dy peshkaqenë. Kjo është hipotetike, për lojën. Po, vetëm thonë. Kujdes. Apo, okay. në Durrës, ku nuk ka peshkaqenë, por thonë se derdhen ujërat e zeza të hoteleve dhe pallateve të shumta ndërtuar atje. Mhm. Mm Pyetja numër 2. Altin, Do të zgjidhje që dikush të të kafshonte gjysmën e veshit Vetëm gjysmën? Gjysmën e veshit Një kaq Si Mike Tyson Si Mike Tysonin? Po Po t'ia hiqte llokmën Po pra Ku t'ketë një, një shenjë dhëmbësh kështu Apo Apo Të humbasësh mm. Dy dhëmbët e parë Mos t'i ketë më fare Ja Pra t'ketë një vesh të ngrënë Po, po, apo të ketë dy dhëmbë të rënë. Një, një vesh me model. I po, pra, me model ndryshe. Po, të ketë uh, një vesh të ngrënë apo dy dhëmbë të rënë. Dy dhëmbët e parë. Okej. Okay. Çfarë do të zgjedhë Tinoviç? Dhe pyetja numër 3. Dhe e fundit. Për Altinin është kjo. Altin. Do të zgjidhje. Që papritmas në një stol në park të gjeje 5000 euro. Po, mm -hmm. po, po. po. Jo, gjeje 5000 euro në një zarf të harruar atje. 5000 euro të vogla. 5000 euro apo apo që Shqipëria të kualifikohej për në Francë 2016. Dhe Altinit i intereson shumë kjo çështje. Është ëndrra e gjithë shqiptarëve. Po. Kemi kaq vjet. Po po. Pra do zgjidhje të gjeje 5000 euro në park apo do zgjidhje që Shqipëria të kualifikohej për në Euro 2016. Mhm. Mm Tashi dikush zgjedh me zemër, dikush me xhep? Po, Altini nuk shquhet. Ju bëni parashikimet tuaja goca. Shumë për futbollin. Nuk shquhet shumë për futbollin, po mm. shqiptar është Altini. Po, absolutisht po. po. Është për, për kombin në mos për futbollin. Se s'do i japim ne gjë futbollit ne. Po. Kombit, kombit. Jam ai erdhi, përsëri. Erdhi, erdhi, po, solli dhe 10 ditë ulje fantastike në Teg. Ejani dhe ju në Teg nga data 1 deri në 10 maj dhe zbuloni uljet fantastike të messezonit. Deri në 40% ulje në koleksionin pranverë verë 2015, markat më të njohura, dhe aq të dashura për të gjithë ne. Mango, Springfield, Cortefiel, Koton, Polo, Swatch, Buffalo, Geox, Adidas, Bottega Verde dhe shumë të tjera. Jo vetëm për ne, por dhe për shtëpinë tonë, Arteg, Perdormire, të gjitha me super çmime. Këto ditë të majit bëhen më të bukura vetëm në Teg. Teg, kaq shumë çdo ditë. Hello, hello, hello, hello. Mirë se vini në klubin e mëngjesit. Në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10. Në këto vale këtë ekran miq të dashur, ne ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike, javë të mbarë përpara, 9:35 minuta në këto momente Altin. Është rradha që ti të përgjigjesh e të ballafaqohesh me koleget e tua Oltën dhe Jerin. Mm -hmm. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Atëherë. Altini që përballet me çupat tona. He he he. He he he. He he he, le të shikojmë se si jeni përgjigjur ju në 069 20 70 222. Pyetja e parë për ty Altin është kjo. Do të zgjidhje të bëje plazh në Drimadh ku uji është i pastër, por fjalët thonë se qarkullojnë dy peshkaqenë. Mhm. Mm e gjithmonë do ta kesh punën shumë të shpejtë. Kur i bie këto. Un un kshu e e bëj vetë që të kthehem sa më shpejt. Është gjithmonë imagjinoj që ai është aty pranë edhe Ec bab. Ëm, um, apo, apo ta bësh uh, notin në Durrës, ku nuk ka peshkaqen. Por, por aman, thonë se uh, derdhen thonë fjalët thonë. Ujnat e zeza. Ujnat e zeza të lokaleve, të pallateve dhe hoteleve të mm, shumtë mm, po. në plazh. Ok, në mos këto i piftë dheu diku tjetër, ato ma merr mendja derdhen në det. Pra, notin në Drimadh në ujëra të pastra me peshkaqen apo notin në Durrës me ujëra të zeza. Tualetin e Durrës. Po do të preferoja notin në me peshkaqen me thënë drejt. Notin me peshkaqen. Goca, është radio. Kujdes. Atë pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Goca, goca. Hajde tani. Mos kafshoni, më fal. Do të zgjidhje të të kafshojnë gjysmën e veshit, Altin. Mm. Një një ndoshta një femër, por gjithsesi, të kafshon gjysmën e veshit dhe ngelesh me gjysmë veshi. Po. Apo të humbasësh dy dhëmbët e para. Pra të jesh një vesh ngrënë apo një dhëmb rënë? Pra më mirë gjysmën e veshit se fundja nuk shikon njëri nga veshit. Po. Nuk çalon gomari nga veshi. Ah, bravo. A njeh gomari vërtet. Që nuk çalon nga veshët, Jeri ka thënë një vesh të ngrënë. Bravo Jeri. Olta ka thënë një vesh të ngrënë. Bravo Olta. Gocat në sintoni me njëra tjetrën. Mm -hmm. Okej. Më pëlqen. Pyetja në pyetja numër 3. Është kjo, Altin. Mm. Edhe le të shikojmë nëse këtu ndahen shapi nga sheqeri. Shpresojmë. Do të zgjidhje, të gjeje në një stol në park natën. Po. Një zarf me 5000 euro. Mhm. Apo që kombëtarja shqiptare të kualifikohet për në Francë 2016. Je. Po mos ndiko Blendi. A do doja që të Shumë pyetje e vështirë tani. Mos diskutosh. Që kombi, që çdo zemër shqiptare të jetë plot. O flamuri në në në. A do mbushësh zemrën tënde Altin apo zemrat e shqiptarëve? Të them të drejtën në këto kohë të vështira. Me shpirt, me shpirt, me shpirt të doja që ta dëgjojmë që kombëtarja të kualifikohet. Por Atëherë, Altin. Do të zgjidhje, do të ndajmë se gocat janë barazim. Po, do bëjmë një një pyetje të fundit, një pyetje të fundit. Njërin se s'bën. Pyetja për t'u ndarë, pyetja për t'u mhm. ndarë. Mhm. Do të zgjidhje që të bëje operacion zgjuar, po, Edhe të shikoje gjithçka që ndodh, mm -hmm. nuk do të ndihje dhimbje, po. nuk do të ndihje dhimbje, por do të ishe zgjuar dhe do të shikoje gjithçka që janë duke të bërë, e zëmë se do të heqin po. apandesitin, e të hapin, kështu e po. shikon ato të brendshmet e tua që i ke imagjinuar, po s'i ke parë ndonjëherë, se s'është mirë t'i shohësh, mm -hmm. dhe të mos ndihje dhimbje, apo, apo, të, ta bësh operacionin fjetur, Okej, okay, mirë. Atëherë, Kjo pjesë e qelizës miq të dashur tek e cila ndodhen kromozomet. Jo tek ai tërbuj. Quhet uh, le noyau në frëngjisht dhe le noyau në frëngjisht i thonë bërthamës. Po pra po. Bërthamës. E ka gjetur Il. E ka gjetur Ilda 432 i mbaron numri sa u çmend derisa u hap. Bravo, bravo. Një tjetër pyetje nga shkenca franceze. Shkenca franceze sepse ky element i kimik, e keni parasysh element i tabelës së elementëve kimikë. Në frëngjisht quhet le plomb. Pyetja është si njihet në shqip ky element. Ky element. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Le plomb është e thjesht Kujdes, le plomb 0-6-9-20-7-10-2-2-2 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në Klubin e Mëngjesit 9.50 minuta në këto momente miq të dashur Olta do të na njoftojë edhe se kush janë fituesit e deritanishëm në kuicet e lojërat tona Fillojmë për shembull Olta po, me po. Altinin kush ka parashikuar saktë Zotin Sulej është Alisa dhe fiton një dhuratë nga Too Late Albania Too Late Albania, shkëlqyeshëm e gjeni te Facebook pikë com fraksion Too Late Albania ose në Instagram pikë com Too Late Albania dhurata interesante dhe unike tek uh, Too Late Albania. Doja t'ju njoftoja për diçka, uh, Shqipëri-Gjermani, sfida e madhe e së kaluarës do të përsëritet sërish në formulën All Stars, All Stars. Çfarë do thotë është që lojtarë nga të kaluarat mm -hmm. e mhm. këtyre skuadrave do të ndeshen uh, sërish uh, në datën 7 maj në orën 18 në Elbasan Arena për këtë ndeshje unike. Po, sa bukur. Biletat për këtë event mund të blihen pranë pikave zyrtare të shitjes së Federatës Shqiptare të Futbollit në Elbasan Arena dhe në stadiumin Qemal Stafa në kryeqytet. Pra, nëse doni të shikoni lojtarë nga e Duam. shkuara që luajnë sërish futboll në All Stars midis uh, Shqipërisë dhe Gjermanisë, ndeshja është në datën 7 maj. Pas 3 ditësh. Pas 3 ditësh po. Mm. Sot është 4, apo jo? Sot është 4, po. pra pas 3 ditësh në 7 maj në orën 18 në Elbasan Arena dhe i keni biletat ose në Elbasan Arena, mund t'i bleni ose në Qemal Stafa për të parë këta lojtarë nga e kaluara që luajnë futboll. Shumë mirë. Okej. Okay. Mhm. Ndërkohë kemi Ndërkohë, fituesit e tjerë. Për këngën yes. e ditës është Besa fiton një lule nga bota e luleve. Mm -hmm. Bravo. Për krenaria e Skënderbeut, pra. Hmm. Hmm. Ah. Naqe. Nuk e kuptoj Olta pse gjithë herë në fund gjithmonë ti duhet ta prishësh. Dhe ne duhet merremi 5 ose 6 minuta me ty deri në dy. Më mirë një këngë se pas ka shumë sot. Nuk e kuptoj. Jo, jo, shumë ka sot. Olta ka kaluar një fundjavë të këndshme, kam përshtypjen unë edhe. Po. Sot ka ardhur e çlodhur. Ashtu jam. E relaksuar. Po po se s'u lave. Sapo ike ti se kisha turp. E kam patalli, u lave për të. U futën po. ujë? Po. Në fakt Olta ka kohë që thotë jam shëndoshur, celuliti jo dhe aq mirë. Jo, jo, se kështu për të zhveshur u zhvesh. Po për të larë s'u la. Në fakt Altin ti nuk e di dhe tjetrën që unë isha me Blendin në plazh. Po. Kaluam një fundjavë bashkë Altin. Mhm. Secili me fëmijë, me fëmijët e tij. Sa me fëmijët, po. Sa me fëmijët. Po, u knaqëm. Edhe bashkëshortët po, po. respektiv, po, po. tjere, tjere, tjere. Edhe... Po, edhe unë me Lorin isha më, pim kafe, dolëm, pam film, vetëm ju të dy. vetëm ju të dy Altin? Jo, me gratë respektive. Aha. Po nuk të thamë edhe tjetrën, Altin, që edhe Jerin e kishim atje. Ishte dhe Jeri atje, po s'e pam Jerin Po nuk e pam Jeri maj malit këtu Pam foto të Jerit Jeri shikonte me dylbi E, jam Po ti nuk zbrite fare në plazh? Zbrita Zbrita në plazh Po, po një dit para jush Në fakt të shtunën ishte pak ftohtë, duhet mm, thënë Ishte kohë e vrenjtur Po shri për qenë jeri dhe shikoj Jeri bjond dhe kështu si skandinave po. Ashtu e do Unë e shikoj e shijoj detin në çfarëdo lloj kohe që t'jetë Qënë ka këtu tha, kënaqësi S'ta mban. Po Nuk ah. është uh, çështje Olta ta mban s'ta mban këtu. Ty të ty të shkon Olta se ti bie prej këtyre gjërave. Jo shkova sa ike ti u lava. Jo po u zhvesha. I tregon të gjitha me një herë. U zhvesha po s'më patë. Vetëm të tregon. Nga këto më bëj. Ato tjerat nuk i tregon Blendi s'ka. Po, na pagoi dhe kafet. Po na gatoi. Apo mos i bëj të gjitha tani. Oh, Kafen ta bëj çdo javë, çdo ditë javës domethënë. E vërtet. Edhe sot më bëri një kafe. Kështu edhe për inerci aty e bëri prap kafe. Po. I thash po jo, tha let na e bëj ky tjetri tha sot. Boll ma ke bërë gjithë javës. Nice, okay. Atëherë kemi thënë t'gjitha. E kemi mbaruar po, gjithë po. Uh, kusuret. Mbas pak miq dashur do të filloj Music Box këtu në Radio Club FM në 104, programin që ndjek klubin e mëngjesit çdo ditë me muzikë, hit paredet, klasifikimet kryesore nga bota. Nuk e di çfarë keni sot Adi. Sot kemi pesë këngët e Club FM-it. Po, vetëm se sot Orgesa ka marr Orgesa nuk do të jetë, Orgesa ka marr lindjen, uh, lejen e lindjes. Ka marr lejen e lindjes. Adi do të jetë Në vend të Orgesës. Kështu që do ndryshoj pak. Do ndryshoj timbri, por do ndryshoj timbri, jo po, emisioni. Jo emisioni. Është i njëjti emision. Ju premtoj. E njëjta kuti muzike në Music Box me Adin, të cilit i urojmë edhe mirëseardhjen në mm. valët e radios Club FM Sot, uh, sot në mëngjes Që vetëm pas pak Mbas lajmeve të orës dhjetë nis uh, Music Box në Club FM